Matthew chapter 15. Τότε προσέρχονται το Ιησού από Ιεροσολυμόν, Φαρισαίοι και γραμματείς λέγοντες, «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουσιν την παράδοση των πρεσβυτέρων, ουγαρ νύπτονται τας κύρας όταν άρτον εστίωσιν. Όδε αποκριτής είπεν αυτής, «Διατί και εμείς παραβαίνετε την εντουλήν του Θεού, δια την παράδοσιν ημών». Ο Θεός είπεν, «Τίμα τον πατέρα και την μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτο τελευτάτο». Ημίστε λέγεται, ως ανήπει το πατρί Τιμητρή, δώρον ο ανεξιμού ωφελητής, μη τιμήσει τον πατέρα αυτού και η κυρώσα τον λόγον του Θεού την παράδοσιν ημών. Υποκριτέ, καλώς επροφήτευσεν περί ημών Ισέας λεγόν, ο λαός ούτως της κύλεσεν μη τιμά, η δεκάρδη αυτον πορώ απέχει απέ μου, μάτιν δεσεβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εν τάλματα ανθρώπων και προσκαλεσάμενος των όχλων είπεν αυτής, ακούετε και συνείεται, ούτω εισερχόμενον εις το στόμα κίνη των ανθρώπων, αλλά το εκπορευόμενον εκ του στόματος τούτο κίνη των ανθρώπων. Τότε προσελτώντες οι μαρτητέοι λέγουσιν αυτό, ειδάς οι Φαρισαίοι ακούσαντες των λόγων εσκανδαλίστησαν, ο δε αποκριτής είπεν, «Πάσα φυτία, εινού και φύτευσεν ο πατήρ μου, ο ουρανιος, εκριζωθήσετε». Άφετε αυτούς, τυφλοί εισιν οδηγοί, τυφλός δε τυφλόνιαν οδηγοί, αμφότεροι εις βότινον πεσούντε. Αποκριτής δε ο Πέτρος είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολήν. Οδε είπεν, ακμήν και ημίς ασύνε τι έστε, ούνοίτη ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα, εις την κοιλιάν κορή και εις αφεντρώνα εκβάλλεται, τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κίνη άνθρωπων εγκάρ της καρδίας εξέρχονται διάλογισμοι πονηροί, φόνοι, μυχίε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε, ταύτα έστιν τα κινούντα των άνθρωπων. Τότε ανήπης κερ σύμφαγιν ουκίνη των άνθρωπων. Και εξελτών εκείτεν ο Ιησούς ανεκόρισεν εις τα μεριτήρου και Σιδωνός. Και ειδού γινήκαν κανανέα από τόν ορίον εκείνον εξελτούσα έκραζεν λεγουσά. Ελέησον με Κύριε βιος Δαβίδ ή την μου κακώς δαιμονίζεται, ο δε ουκ αποκριτή απ' τη λόγον, και προσελτώντες ηματιτέ απ' του ηρωτούν αυτών λεγοντές, απόλυσον αυτήν ότι κράζει πίστεν ημών. Ο δε αποκριτής είπεν, ουκ απεσταλήν ημί εις τα πρόβατα τα απολολότα οίκου Ισραήλ. Είδε ελτούσα προσκυνή αυτό λέγουσα, Κύριε, βοήτη με. Ο δε αποκριτής είπεν, ούκ εστιν καλόν λαβήν τον άρτον τον τέκνον και βάλιν τη κυναρίς, Ιδε είπεν, ναι, κύριε, και γάρ τα κινάρια εστί από τον ψυχίον των πιπτών των από τη τραπέζη των κυρίων αυτών, Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοί, «Ω κοινέ, μεγάλη σου η πίστης, γεννητήτος ως θέλεις, και γιατί την αυτής από της ώρας εκείνης». Και μεθαβάς εκείτεν, ο Ιησούς ήλτεν παρά την τάλασσαν της Γαλιλαίας, και αναβάς εις το όρος εκάθητο εκεί και προσήλτον αυτό όχλη πολύ έχοντες αυτον κολούς, κυλούς, τυφλούς, κοφούς και ετέρους πολλούς και έριψαν αυτούς παρά τους πόδας αυτού και εθεράπευσεν αυτούς. Ώστε τον όχλον τα ταυμάσι βλέποντας κοφούς λαλούντας και κολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας και εδόξασαν τον Θεόν Ισραήλ. Ότι Ιησούς προσκαλισάμενος τους μαθητάς αυτού είπεν, σπλανχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη μεριτρής προσμένωσεν μη και ουκ έχουσιν τι φάγουσεν, και απολύσει αυτούς ου ουτέλο, μη πότε εκλειτώσεν εν τίοδο. Και λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, πότε νήμεν ερημία αρτήτος ούτε, ώστε κορτάσε όχλον το σούτον. Και λέγει αυτής ο Ιησούς, πόσους αρτούς έχετε. Είδε είπαν, επτά και ολιγαϊτίδια, και παραγγείλα το όκλο αναπεσίν επί την γην, έλαβεν τους επτάρτους και τους ιτίας, και ευχαριστήσας έκλασεν, και ειδίδου τις ματιτές, ειδε μαθητέ της όκλης, και εφαγόν πάντες και εχορτάστησαν, και το περισσεύον των κλασμάτων ήραν επτά σφυρίδας πλήρης. η εστίον τεσίσαν τέτρακι σκύλοι άντρες, κορές γυναικών και παιδίων και απολύσας τους όκλους, ενέβη εις το πλοίον και ήλτεν εις τα όρια Μαγαδάν.